ofiziala da orain, eh, erraiten aldut, Everest mendian gainean wifia bada. Pua, zeberia. Munduko mendi gorenak hori falta zuen. Animaleko egoitza bat bai berdin geltzen aliteike, noiz bait, nordaki amar mila metro arte joaiteko. Ezkira ino hortan beharrik. Mila batzen eta mairu urtean dena hasi zen. Edmund Hillary eta tenzig mendizalek, diakin arazi zutelarik Everest mendia gainditu zutela irorogai urte beratentago, egunero mendizalea initzek saiatzen dute mendiau gainditzea. Eta egan Himalaiako gune hori turista mendizale amorratuen autopista handi bat bilakatu da. Horrek dituen ondorioarekin, pentsa turismo masibo hori mendietan zer eragiten alduen, komertzio bat ere bilakatu da, eberrest igotzearena, behirogei tamar mila euroko sartze presioarekin ere iduriz. Bon. Nepaleko autoritateak behintzat erabaki du wifi borna bat instalatzea Everest hortan, mendi hortan. Sokorriak deitzeko gisan, eh, gida marka bat ere izaiteko, pistetan eta biztanena munduarekin komunikatzeko gisan eta Facebooken horri eh, uh, selfieak igortzeko eta gainera ez behartua sortzi mila sortzi zun eta berroi eta sortzi metrolat igotzea tuitatzeko. Wifi borna bost mila metrotan izango da, perfektua zinezola, den egi sinestara zen hozik gain horretan ziztela. Bikain, noizko berdina, hartzamendin. Eta zuen telefono mogiko garen operatzaileak manipulatzen ote du zuen internet konexioa ez, ez da paranoikoa izaitea, artikuluak ere azpimarratzen du, eh? Tor komunitateko kide batzuek sortu dute ooni probe trezna, bi horekin beraz. Diagnostikatzen du gure internet konexioa, zentsuratzen al edo bridatzen duen norbaitek. Dark webeko komunitateak proposatzen du trezna hau. Android eta iOS esploazi, esploatazioetan erabiltzen aldena zuen telefonoetan. Eh, laster justuki, eh? jota behu harrior zero zazpik dena erranen dauku hortaz eh, sistema horiek konpreintzeko. Ideia da beraz hemen ikustea gure operatzaileak web gune batzu blokeatzen dituen ala ez gure internetaren trafikoa manipulatzen duen eta azkenik gure internetaren abiatura kalkulatzen du. Bo, pixka bat komplikatua iduridu hola, eh? Netzat behintzat. Benen tresna praktikoa izaiten alda eta ona ere partez guretzat. Kasuala ere, jakin herri batzuetan uh, espioitza zakusatuak direla militante numeriko bat zutrezna hori erabiltzagatik. Zentsuraren karta bat ere proposatzen eh, dute xarean, munduan zehar ikusteko nolakoa den giroa, eh? alde hortaik giroa erran godugu. Interesatuak bali mazizte, oo ni probe, beraz bi horekin, deitzen da, numerama, numerama aldizkarian xetasun guziak. Telebistako putz hutsa utz, iratiko apitz hitz eta putz. Hale, demorarik ez dugu galtzen, hilabeteko kantua, zuei itza, David eta Vicente. Ez da munduan gizonik hauta gairik ez haute txirik, bi bezala badut andrea badut zen lan bat banuen sekatzen, bainan deia banuela, hiar ditsi zidatela. Baserak garbi eta mutzukina, sukaldaritzan taken zikina, baien lan abazela etxekan dere bezela, enakin lan abazela etxekan dere bezela, baden ez diru andana ez dakite zer lan asma Beraz etxeratekoan, sartu nizen onduan, Sosa milioi batekoa, mertzi diru publikoa Berotu labe eta zartagina, Gauero jagi jantzi makina Baienakin lan abazela Etxekan dere bezela Enakin lan abazela Etxekan dere bezela Ta hasi nintzen lan ian Laurretan ungoita seian seian ondotik ene galdera nor zen nagusia bera koentzidentzia hura sena jaren izen bera Erosa jolze eta irina Goizero pasal burdina Baienakin lan abazela etxekan bere bezela Enakin lan abazela Etxe kandere bezela bezela zertarako daude adi eta kazetari Hene hau jakere daude Berna guziaren mende Izan baino lehen senide, Lauak ginta lankide Franzuak lana egin duntza Ni baino gehiago badu funtza lan fiktibo Nolatan gitezke zorpe Hau da aberatzen zorte Eta nina naiz lope Horrekin ados baziste Bozka fio Presidente Mirisker, David eta Bixente hemen eh, Penelope deitzaden eh, kantua sortu dute espresuki beraz Euskal Irratien zat. Sorkuntza hauek uh, ostiralero goiz berrin deskubritzen aldituzie sortziak eta amarrak aldera. Debista putz, utz, huts, irratia pitz, hitz. Itz eta putz telebista utzi ratiapitz bai betiko mezua hemen, buruan nuntza sartu zauzien orain txegur naiz, propagandari esker, ala ere uh, jota be warrior eman aintzin, Berdin inmankizun interesgarria izaiten aliteike gaur Euskal Telebistan, orduan eh, gomendio bat edo informazio bat pasarazten dutziet, ur handitan deitzen den emankizuna, azken asteotan eh, hainitz oiartzun biltzen du eta oiartzun positiboak, gizarte gaiak eh, ipatzen baititu eta manera on batean edo ongi egina dena. Eta gaur eh, aipatuko dituzte seksu abusoak Elizaren barnean, berriki Gipuzkoako Eliz Barrutiko uh, bikario izandakoak seksu gehiegikeriak egin dizkiola kontatu dio gazte batek. Eh, eta beri, hemen emankizunean, baina uh, urtahila izan ziren salaketak, salaketa ofizialak bilakatu direnak. Eta hor, beraz, uh, adibidez, atxamaiten aldera lekukotasun batzu, eta eta hortaz mintzatzea erabaki du ur handitan emankizuna. Aitortze ditunen bitartean goitik bere ikutzen dien duen. Bukaeran, hauzeru eman aurretik bezarkada bat eman behar nion ez du. Xavier Madaria da. kakus bera, mendizabal bera ere, biktima bat dela. Hanik ah, ez daukat Ur handitan. Pentsatu behar izan ditugula, eukitako konbertsazio, momentu guztioiek, ez zazki zehazki zer Aste arte gauean, ETV baten. Gaur gauean, beraz, Euskal Telebistan ikusten alko duzi hori, amaretatik uh, eh, aintzina eta lekukotasun desberdinak bai biktimenak bai elizaren barnean ere izango diren lekukotasunak atxamaikuten alko dituzi ur handitan saio hortan eh, gai bat bai gipuzkoako eliz barrutiari lotuak bainan eh, pentsatzen dut ere jendeinitz unkituko dituenak urbiletik gaiak berak. Segitzen dugu orain hitz gure gomita, ez bai gure gomita bai, gure kronikalariarekin. Gure telefono mugikoak aipatuko ditugu atxalde untan gurekin baita Jota Warrior 0 Zazpiar atxalde hon. Atxalde hon. Bai, bai, bai, prestatzen ari. Bai. Bai, bai. Zenako? buruan Mobile World Congress. <laughs> ah, meza hundia mugiko behien uh, eh, Izan izanen tira Bartzelonan. Eta nor da mesa horren uh, apesa? Apesa initz, ah. apesa initz. Horako religioa da. Bai, bakotxak bere kapera ere baitu. <laughs> Hortako. Justuki, hori beharko dakuzu espikatu. Bai. E, eh, nire batzutan galdia baini sortan. Bai, ja. <laughs> Ah, Zerbait ikusia noen bai telefono mugikorak badira andana bat, marka guzietakoak, e, eh, baina badira ere telefono barne horietan e, sistema batzu, desberdinak direnak, e, bon, behar dituzu haipatu mugikoren OS-ak edo bai, lako OS-ak edo esplotazio temak, eh, zaiten alden bezala, ordinagailuetan mak Mac edo Windows edo Eh, ba, badira telefonoetan edo smartphoneoetan, telefono inteligenteetan, e, bereziki bi aipatko ditugunak, baina nara, esplotazio sistema da telefonoa edo tableta edo baita batzutan, beste tresna batzutan, abidez, eh, ordurari konektatuak, wala, ordina gailuen bezala pixkat, burumuina. Mm. Ordean, bi sistema nagusi Bai, hori da, merkatuan, mundu merkatuan, eh? eh? eta bada bat bereziki beste guziak lehertzen dituenak, hori da Android, konkurrentzia guziaren gainetik da, pentsa, irueun eta behoitalau milioi telefonoetatik, eh, munduan ekorritzen direnak, eguneko largoita 6 seia, baino gehiago, kujiarazten du Android sistemak. Mm. Bon, hori, eh, berantako sartuko gira gehiago detaileta, baina Googleen eh, jabetza da, eta mm, jakin oraino emendatzen ari dela gainera, eh, zenbaki hori, eguneko mm. 6 eta seia Eta onduan Apple, beraz? Apple, bai, iOS, beraz, eh, famatua, eh, smartphoneetan eh, lehena ahibatu zena, eh, Apple zen, hori eh, izan, iraldutza egin zuena, eh, 2000 urten ara, produktu, Apple produktu guziak ekipatzen dituenak, eta Apple produktuak bakarrik ekipatzen dituenak, ordean, ara, bada pixkat, um, txamponaren bi, bi alde horiek, eh, bai abantail, bai desamantail. Hori beraz, doi bat gibelerat ari da, euneko amekak akotx bost, ordezkatzen du. Mm -hmm. Eta gero bada beste bat, Windows, Windows fonetan eh, agertzen dena, hori ahun behitiari da, merkatuan, eh, telefonen gerla, erten alda, eh, Microsoftek galdu duela, e, askiuna bezala saldu zen garai batez, kalitatezko sistema bat zela, gainera ordina gailuekin ere zubiak egiten altzirela, baina ara, ahun da, orain euneko zerokako txazpi horrezkatzen du merkatuan. Mm. Ala ere, obekia ateratzen da tableten merkatuan, Eta tabletak, eh, gero eta gehiago saltzen dira, tableta hibridoak eh, direnak eh, ordina gailu batzu, baina des deslotzen aldituzunak bai. tableta moduan ibiltzeko. Eta hor, ara, laneko tresna bezala, laneko tableta bezala, askiuntza ateratzen da Windows afera horretan. Kasik Android baino beki. Zon uste hainbesteko Androidek bazula hainbesteko lekoa mm. apelen ondoan, bai, adibidez, bai, edo Windowsen ondoan. Eh? Eta Blackberry nunda? Blackberry kasik desagertua da, historio ah. honetan. Eh gaizoak. Bo, orduan, zendako nola pasatzen da hori, zer pasatu da gerla hortan, telefonen ba, gerla hortan? Zer pasatu da, bepska dinamikak urehtzeko, apelek gaiten eh, ginoen bere abantailak eta desabantailak ere, beraz, sistema etxia da, oartuak zirezte, iPhoneak dituztenek, eh, baituzte, beren kableak, ez direnak beste telefonoekin ibiltzen, ba, apelek baditu bere formatuak, eh, bai musikaren dako, bai edo zein gauzaren dako, bere programak, iTunes eta bar, eta horrek baditu bai abantailak ere bai, zenta bera da azkenean eh, sistema eta produktuaren jabe osoa, egan nahi du, eh, zure telefonoa optimizatua dela bere, bere sistemari, egan nahi du, jauntzia gorputzaren neugira egina dela egin batean, eta alguziak e, osoki beraz baliatzen dituela, indartsua da, aski segura da, mm -hmm. apelak ez dira initz plantatzen egiten bezala, mm -hmm. egiten direnak, hor, ara, zure bezala egina da telefonoaren dako. Mm. Eta, mm. beraz, gibelea eta idazenako bada jazoimet, da merkatuan moteltzen ari dela, ala ere, beti goiti-goiti egin duena, piskat ez da hainbesteari, eta abonamenduak, telefono abonamenduak, forfetak, gero eta gehiago dira eh, engaiamendurik gabeak ba, horiek uh, frantziako etxemploa di hartuz, uh, eh, Soz, eh, Orangena, edo Red, Seferena, edo uh, eh, BNU Buigena. bai. Buigena, markaguziak ere maiteko. Horiek gehiago hartzen dira ara, engaia gabekoak. Mhm. Eta egan nahi du, presio horietan, presioak apalago dira, baina ez dute kondutan hartzen telefonaren ahabe egitzea, eta telefonoa gero eta gehiago eh, erosten ditugu aparte. Bai. Telefono alde batetik, abonamendo bestaldetik. aldetik. Ez da inbeste usu aldatzen telefona? Eta ez da inbeste usu aldatzen telefona, hori da, hori da. Eta... Zenta memento batean emaiten duzu diru gehiago. Hortuan... Bai... Eh, bai, bai eh? az, azkenean ez duzu lehen baino gehiago pagatzen, baina baduzu balio gehiago du telefonoak mm, azkenean. Mm, inbertitzen duzu, beraz atxikitzen duzu ururaino. Bai. Eta badira ere, ez dakit hortan ere eragiten duen, menen eh, uh, eh, errekondizionatuak frantzisez uh, eh, berriz... Uh, Zaharrak berritzen dituztenak eta bai. merkeago saltzen eta hori ere badan beste Bai, hori ere bada, hori ere mm. bada. Eta hori gehien bat apel unkitzen du, zenta dira ala ere premium telefonoak. Jena du, ala ere prezioetan uh, gorago direnak bai. eta zirenak hainbeste aldatzen. Eta aldiz, eh, Android uh, goiti doa beti, bai. alta alta Samsung tipi batu zuen berriki, uh, erretzen ziren edo sartatzen ziren bere telefonak. Bai, bai. Bainan? Hori da, Samsung. bainan, hor bada aldaketa bat izan da, azken urteetan lehen Androiden garapena bizki lotua izan da Samsungen uh, Samsung bizki zera. Hor harazoak izan dituzte, salmentetan ere ikusi da behiti, ari zirela. Baina orain uh, Android ez da hain lotua Samsungen, uh, Samsungen osagarriariz, eta pixkanaka beste mugiko egilen eh, sistemak desagertuz doaz, eta denak pasatzen dira Androidera, eta errialde pobreagoetan, non telefono salmentak uh, aitzinatzen diren, zabaltzen diren uh, mugiko merkeagoak, Ba, horiek eh, androidekin ebiltzen dira gehienak, mhm. eta kasik eh, norma unibertsala bilakatzen ari da. Mm gero androidetan gelitzeko, androiden sistema hortan, uh, telefonoen arabera berdinak dira beti? Ez dira, beti ez dira, berdina da, Baina gero, gertzen eh, maizu bi Android telefono, eh, marka desberdinetakoak, eh, erabiltzean ikusko zu, ez dela gas gauza, bera gauzak ez dira behdin antolatuak, buregoak ez dira behdin eh, antolatuak. Baina Android deitzen dira biak horrean ezen dako, hori da, baxka boko txak bere ganatzen baitu sistema bat, pixkat bere kolorea emaiten du, eh, gain geruzak deitzen dira, horrean bako bere programak eta geitzen ditu, gai bere partaidekin, kontratuak bali ditu, aplikazio bere zibatzuekin, bon. Jatorrian da Android, uh, bon, hor, uh, eh, ahiskoak hartzen ditut hori ganez, baina logizial libre edo programa librean ideietatik abiatzen da, nahizta, hor, eh, bon, uh, zinez libre zalek direnek uh, zuten bat emaitatuko hori erraitea, Linux zaleak eta horiek, baina, bai, sistema bakotsak bere ganatzen aldu, bere, mm, bere maneran erabili, baina, gero, Horren eh, mugak zenako ezten hainbeste libria dela erraiten alda, e, garapenean komunitateak ez du alako indarrik, ez da mm. kakotxean artean eh, demokratikoa, horren garapena, Googleek du esku guzia, menen gero erabiltzen aldu nahi duenako. Horren programa libren filosofian Ez aspaldi ez da gehiago. Astapen batean bai. Astapen batean bai, zenta Linuxen eh, lanetan eta oinahitua da azkenean Android. Mm. Eta komunitatearen eh, ba, parte hartzean eta astapen batean orte egina da. Googleak berrez erosi du? Bai, erosi, erosi, bai, aski astapenetik hor da ala ere, baina, eh, bo, segur da Googleak ontsertatia dela eta bere superkontrola ere. Gure informazioen gainean hori, oino beste arazo bat da. <laughs> Ha, ha egiten dugu. Cyanogen mod, zer da hori? Zian cyanogen mod, e, eh, pixka bat kronika honen aipatzera ekarri gituena, cyanogen mod da, ordezkatzeko sistema bat, zure telefonoko sistema ordezkatzeko eh, beste alternatiba bat, Androiden oinahitoa, baina Android aski... Eh, aski basikoa edo aski ba, purua purua edo garbia, android garbi bat eh, Googleen eh, eragina handirik eh, ez duena eta gero ala ahalainitz emaiten zituena, ezan behar eta ez emaiten dituena, mhm. eta komunitatearen parte hartzea azkarra emaiten zuena, hori zen obek kuntzetan uh, gako aparte hartzea. Eta pertsonalizazioa ahunt pusatua, du notifikazio sistemak, botoi bereziak interfaza edo telefonaren bulego sistema ahunt aldatzen altzela eta zure maneran ezagri. Eta horrek jakasta ondia bat zuen, bon, gikeen artean eh, bereziki. Bai, zuen mundu hortan. Eh. Hala, gure mundu edo hortan. Mm Eta telefonoren eragin kortasuna ere azkartzen zuen, eh? minindar ah, bai. guziak erabiliz. Eta zako zuen zuen Zuen, ezen eta sozietatea bukatu da, zian horren eh, sozietatea uh, eh, gelditu du, bere, bere abentura garen gori. Eta licentzia berreskuratu du, biztan da, sozietate privatu batek, ahont beste helburu batzuekin ari dena, jabetasun intelektuari eh, dago kionez, ahont beste, beste logika batzuetan dena. Jana idu komunitate oso baten eh, lana berreskuratu duela, eta eta eta bere ganatu, eta orain zer nozen moda aventura hori pixka bat eh, bukatu da, eta bigi kliska bat e, eh, iten aldugu ikatietako lankide bati, triste dena berriunekin, ara, pampi, entzute magituzu. <laughs> E orain inko... da. <laughs> World eh, Company, eh, Incorporation ah, bai. delako bat, bilako bat bai, beraz. Bai. Gure libre hori ere, ara. ebe ara, gure bizian nola bai. pasatzen den. Eta beste alternatibarik? Ba, ba- Obe ba, hartu egira Android edo Apple MP-an egelitzia? Ebe, iduriz, uh, soberak izan ez, ez badugu nahi ba, hori ba, da, bai, Katzikan. fatalitatea pixka bat edo. Baina, eh, bai, badira, hala ere programa libre batzu, eh, nahi dutenen dako, eh, beste berze, Mozilla, Mozilla kere egiten duena, Mozilla, bo, gehienek ezagutzen duzu, aski. Bai, Azeria. bai, hori da, pixka talde horrek egin duena. Eta, badira, beste batzu ere, baina, aski guti baliatuk direnak, ahont guti, ezpada, erteko bat ere. Baina, eh, ara, bilatu interneten, eh, bali madio zuen eh, gogoa, zuen telefonoa aske izaiteko. Ah, jota Eta ez telefonotik aske, ez da gauza bera. Mhm. ez, ez dut uste ez. Ez. Jota behu zero zazpik ez du uh, logizia libririk baliatzen ez ditu denak salatuko. <laughs> Bo, untxa, ebe agurtuko zitugu, odean eta be, ongi pasa, bihastelen buruan, eh, izango zira han, World Zakitzer Mobil eh, ez dakit nun? Ba, eme baek gaur egun eh, denetan izaiten da nun haitik. Bo, be, untxa. Gorputzak ez du gehiagoainitz balioaz. balio, ez? Ez, ah, ez transhumanista bert berriz ere, berriz ere, berriz ere, untxa, ere, esker ere, Eta laster gurekin eh, Alice Leiziagezar izango da Akitaniako, Akitania berriko bilkuran atzo mozio bat izenpetu dute urre meategien proiektuen aurka eta eh, azkenean mineralen eta metalen proiektu eh, meategi proiektuen aurka. Eh, larogeita bost eh, sozialistek, uh, lau eskerreko irradikalek eta emezortzi berdeek, kontseilariek, beraz denek izenpetu dute mozio hori. Zer da hortan eta zer erabilpen ere izango da mozio horrek ilan eta ze ondorio ukaiten aluke uh, horrek uh, emengo adibidez kanboko proiektuaren zat hori dena galdegin go diogu laur maten buruan bostak eterdi mementuz Euskal Irratetan berriak zurekin Bernadet argaina. Música Euskal Elkargoaren batzorde eragilea gaur osatuko da baionan, hogoita bost autetxi izanen dira Euskal Elkargoaren gobernua izanen denean, Jean René Txegarai presidentak, ama bost presidente orde ukanen ditu, behatzi delegazio buru, batzua ipatzeko, bainatarabit arrosako hausapesak ukanen du izkuntz politika, batit labor de saratarrak mendia, Michele Txebez maulekoak laborantza, Daniel Olenko, Olzomendik eh, turisma ondare eta natura, usta Bruno Carrere kultura, beniat kaseno iolikoak soziala eta peyuko duarek finantzak. Baionako piatunak alemarinetako postaren aitzinean elgarretaratu dira txaldean, buru iletikunat gaizki dabiltza, oren geigarri hainitz, eta alaike ezin dituzte finkatu itzuliako suan egin, postako zuzendaritzak ahal gehiago hitze deste, dezte, bainan ez da jausaldatzen, hortako egin dute beren protesta. Istripulari bat gertatu da atxaldean landesetako zenjur de marren aldean hiru kamionek elgar du, jo auto lehoa bazela, otoa geldian zirela, iduriz ez dira hortazo hartu, eta kolpean giletik sartu dira bat besteari kontra, bigidari lahiki kolpatuak, autobidea moztua da, Saint-Jour de eta Tijo Zartean, eta sekulako oto lehoa bada segina, egina, ino, eta gomendatua da ez autobidean sartzea. Akitania berriko kontseiluak bere ikus moldea emandu laborantzan plantatzeko laguntzen banaketaz eta horrek Konfederazion Peizan eta elb kesua piztu du dejia plantatze laguntzaren banatzea eskualdearen gainda lan batzorde batek du erabaki hartzen sindikatak mintzatu ondoan eta sosama gehiena emanik izan da eumila euroz goiti inbestituko duen gazteari erabaki hartu du lanboatzorde buruak lantaldearen ikus moldea konduan hartu gabe. Utsumandoka. utsumandokan astehuntan Charles Bidegen zer den soi bat eta zer esten. Oilua ez dute maten edo otruxa, lapinare ez, Arranoa ere ez. Marikita tamburen ekeranen deike agotek ezin etxiak nahi zutien lekien iaiki. Agotak noblen lurretan zuten bakarrik aukera etxe baten eraikitzeko. Etxe zaharenek lur guziak hartua zituzten. Eina txamendin kantakintza dela eta ama noiz aipagei zian. Pegia edatu zian, hegoaldeko eskualdun bat, zazpi urte pasatu ikartzelan, berriz Julien Aintzinar deitua izan zela, eta eman zazkotela hoita bat urte gehiago. Itxumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Itxumandoko! Ah, adi musika emankizuna, aste gauetan bederatzietan. Biziki maite isik larun bat gauetan aneketan eta ere ikande gauetan zazpietan eta bai asina zerbait zentitzen barruan Asteuntako kanpoko mintsaldien saioan azken lurama saloineko mintsaldietarik bat segituko dugu. Lekuko mozkinak nun atxeman lemaren inguruan gomitatuak izan ziren Aitzol Mendiola Iruña aldeko kontsumitzailen landare elkartekoa, Mirei Dui, Oberniatik etorritako eta hango arbra Kontsumitzaileen elkartekoa, Frank Laharag angelun muntatzen ari den Otsokop izeneko kooperatifa proiektu Mailea, Andie Dubois Sistroak elkartekoa, eta Anlin Plantefev departamentuko laborantxako poluan bio eta tokikoa jan sailaz arduratzen dena. Lekuko mozkinak nun atxeman, lemaren inguruan debatea joan den azaruan lugaman iragandena segituko dugu, astezken agatxean behatziontan Euskal Iratietan. Errepika, ortsegunean oren batian. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, putz, itzeta putz, putz, itzeta itzeta putz, Prentxaz, pundu bat, berria puntu eusekin abiatzeko euskal elkargoa nagusi, uh, eh, hotx puntu eus edota media bazken webguneetan bezala, baina hemen berrian bainat agabit agertzen da, bainat agabit izanen baita euskal elkargoko hizkuntza politikaren arduraduna, horrein txetan berrietan aipatzen zuen bezala, bernadetek euskal elkargoaren organigrama ezagutara zidutea txalde astapenuntan, zeharkako lau delegazio eta hiru polo nagusi izanen dira gaur eginen du lehen bilkura elkargoko batzorde eragileak ordezkaritza guziak zoin izango diren uh, be, Euskarara titzulidu berriak eta beraz bere hori aldean atxemango duzie Dina, kaseta puntu usen eh, ere, ber eh, titulua, batzorde eragileko ordezkaritzak banatu dituzte. Jean-René Euskal Elkargoko presidentak eh, batzorde eragileko kideei ordezkaritzak banatu dizkie. Batzordea osatzen duten haute lehen aldiz bilduko dira baionan gaur beraz. Erran bezala, media bazken ere, ber gaiarekin nagusi. Bestalde berrian, seksu abusuak Eliza Katolikoan. Eh, Mendizabalek abusuak egin zizkiola salatu du beste gizonezko batek. Amalau urte zituenean gertatu ziren abusuak udaleku batzuetan. Biktimak eite beri kontatu dionez. Seguru dago olako gehiago agertuko direla eta oartarazidu ez direla kasuak atsemaiteko behar beste erreminta. Hauzia preskribitoa bat da eta ez du salaketarik jarri hauzitegian. Jose Ignacio Munilla, Gipuzkoako Eliz Barrutiko gotzainarekin aurrez aurre ere hitz egin du bainan Eliza salaketarik ez jartz, Elizan salaketarik ez jartzea erabakita du arekin ez duelako asko sinesten. Gai hortaz justuki eta beraz lekukotasun hori eh, berri eh, ba, emankizunaren astapenan erraiten bezala Gaur gauean entzuten eta ikusten alko duzue ur handitan emankizunean Euskal Telebistan. Eta Everest eta wifi ere ipatzen ginoen emankizun astapenean, txikonek eh, bertan behera utzi du Everesterat igotzeko saioa alpinismoa sailean beraz, mendizale lemoarrak bertan bera utzi du eberesterat igotzeko alagina, egur aldik askarra dela eta lehen kanpalekoan da jada ekspedizioko iturriak efe agentziari jakinarazi diotenaz aizet, aizearen eh, eraginez irugarren kanpalekura jaitsi zen txikonen taldea astelenean laugarren erat igotagero. gero. ondoko egunetan beraz itzuliko da Euskal Herrirat eh, mendizalea. Guardia Zibilak xareri baitutako dirua itzultzeko eskatu dute inbat ezagunek, hau ere berrian, garaiko etxea, ibarretxe, etxaide, arzaliuz eta iruin azaldu dira, eskaera horren alde besteak beste hauzitegi nazionalak eh, hilabeteunen hogeita iruan, aztertuko du gaia. Argian bestalde lan istripuen sailean petronoreko lan baldintza txarrak salatu dituzte larumaten langile bat hil ondotik. Muskizko Petronorek azpi kontratatutako masa enpresako Antonio Benito Anido hilda findegiaren funtzionamendu oroko gaztertzeko etenaldian. Lan erritmo azkara eta lanaldi luzeak amabiorenekoak azpi maratu ditu langile batzordeak larumateko eriotzaren arira. Bestalde argian, eh, generoa sailean eh, San Valentin, maitasun erromantikoaren mitoak tituluarekin, Ebe, eh, maitasune romantikoaren mitoak zerrendatzen ditu artikuluntan. Bikoteki derik gabe ez zira inor. Edo dieloskortasuna maitasunaren adirazle bikaina da. Edo positiboa, bikoteko maitasuna bermatzeko dena eman behar da eta bar, eta bar. Hortaz, eh, gai gehiago ere, beste artikulu batzu baitira, San Valentin, Printzesa eta Sorgina ere. Bastango arostegian eh, ere, irigintza pelotazo esategatik isuna jarri diote bastango hausapen zoiari hausitegiak zigortu dute, garbine ilizegi, bastango alkate izan zena, arostegia proiektua irigintza pelotazo arazo izan behatzea gatik argian setasunak. Kazeta puntu eusen bestalde euskal elkargoaz gain, bostar gibide berinaren bere izten hasteko. Aholkuak beraz hemen proposatzen dituzte, birzik birziklapena nola egiteko gomendioak biltagarbi sindikatuaren eskutik. Eta bestalde media bazken edota argi, kazetan ere, bilpenteko kartzelarat martxa antolatuko dute otxailaren hogeita bostean. Igor arte eta Arkaitz agire agire gabiria, zigor ziegan dira azaroren emezortziaz geroztik beren bizi baldintza. Duinen defentsan, epailea eta prokuradoreak leku aldaketa unartu duten uh, eh, ahen behirik ez dute. Elkartasunez, beraz, martxabat antolatzen dute, otxailaren ogeita bostean. Eta prentsa itzuli hau bukatzeko zudu eztekin, eh, istripu bat eta beste bat landesetan, airurogeita iru autobidea berriz ere mostua. hau da titulu nagusiaten hori untan zudu ezten, edota lote departamentuan diren haize azkarrak zer alerta iran ja ez da aktibatua izan. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz eta putz. Laster gurekin izango da Aliz Leiziagezar, uh, Akitania berriko kontseilaria da, eta euh, berdean taldeko kidea, kideetariko bat. Denek izenpetu dute, baita sozialista guziek edota uh, esker radikalak mozio bat, Mozio bat izenpetute urre mehategien proiektuen aurka, baina ez urre mehategiak bakarrik, kanboko eh, proiektua kontsideratu onduan ere, kreuz uh, eh, departamentoan den beste proiektu bat ere salatzeko gogoarekin, hortaz zarituko gira laster gure gomitarekin eta sunguziak hartzeko. Bideoklip bat hemen ikusten aldu dana behintzen ere pantailean, entzutea proposatzen da ziete eta interneten atxemango duzuena. Izaro kantariarena bizitzak deitzen da, joan hastean Fred Begoetek aurkeztu zaukun artista. dudula labi haste barkatu. Izaro! Mm -hmm. at sea. azal zurian lausen nire sudurraren gainetik Izaro genuen bizitzak kantuarekin, e, bideoklipa berria sarean e, eman du, simplea eta musikarekin giroan ere sartzen dena oian ilun eta lanotsu batean gertatzen da kamera ez da mugitzen interneten atsemango duzue badok puntu adibidez eta izaru artistaz dena jakin nahi baduzue edo beden bat sari pampi kaipatuko du adi emankizunean gaueko behatziontan euskali jatietan eta orain segitzen dugu aldiz gure gomitarekin Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan. Akitania berriko bilkuran atzo, mozio bat izenpetu dute urre meategien proiektuaren aurka, baina ez hori bakarrik. Zudbinek galetzen dituen lurren ustiatzen permisa blokeatzeko gisan, baina ez da hemengo kasua bakarra mozio honen gibelean, gurekin eskualdeko kontsilari den Aliz Leiziagez arratxalde hona. Arratxalde hona. Talde sozialistak, eh, PRG beraz ezkerreko alderdie radikala eta berdeek izenpeto dute mozio hori, bi gune berezi ziblatu zemen, kanbo eta bere inguruak, beraz hemen aipatu duguna, eh, Sudminen proiektua, eta uh, Villerange kreuzean eh, den erri batenan, zer da mozio honen helburua aliz? Bo, Mozio hortan, eh, lehenik esplikatu dugu eh, zer ziren, uh, miaketa horien uh, eta mm, horren bidez nahi ginuke gure sustengua eman uh, uh, biztan leher, tokiko bai eta ere uh, galdegin dugu uh, Alain Rousseti mesua pasaraztia bi prefeter. Sozialistak ezkerreko alderdi erradikala berdeak denak izenpetu duzue? Denak izenpetu dugu. Hara, uh, eh, guk dugu uh, proposatu behaz uh, mozione hori, uh, eskointiarek eta eskoin ez dute parte hartu bozkan ez zute espikatu zendako, uh, eh, bainan beste guziek bozkatu dugu bai. Mm, zon bat eh, mm, kontseilari dira beraz horotara, uh, eh, azkenean horokorki hartuz uh, akitania berriko kontseilua? Hordian orokorki, horokorki egun eta laurogoita hidu gira, eta fastakit zen zon bat gehen. Zer nahi zanik uh, gehien tasuna badugu elgarrikin. Mhm, bai. mozio horrek ze balio du legalki? Eh, kontra joiteko, proiektuien kontra joiteko? Ordean, legalki eh, ez dut uste balio dien, eh, ez mozio horrek, ez, uh, ez uh, ausapezen ez, uh, ez ziren dien den mobilizazioak, legalki uh, deus bainan uh, gero, irabazten delaik, ez da karkulatzen al, zek lagundu dien ala ez lagundu, ordean denak behar dira entxeatu zer nahi zanik. Mm -hmm. Elburua da, beraz, mozionekin uh, eh, erakustea presio bat uh, eta utetxiak ere horren kontra borrokatzeko... Hara, eta gerrara zidugu, eh, eh, bon, eh, ini historioak biztandera, eh, ere ekonomia inaldetik eh, interes mikorik. Eta hori jakinez eh, jakidez espoaldeak eh, ekonomia inkompetentzia badiela, be, uh, gure, gure rola zen ere hori uh, agertaraztia. Mm -hmm. Justuki, ipatzen baitu zor, don, mozio hortan, zoin dira argudioak lujen ustiatze horiek blokeatzeko? Kutsadura, eh, zer nahi zanik, ekonomia inaldetik uh, be, itotzen dituela hainitz ah, uh, eh, enplegu izanik eh, laborantzan, eh, turismoan uh, edo kanboko ur hibian, eta bestaldetik ez dituela bat ere sortzen enplegu ba-, berriak behaz ez du ekartzen bakarrik kentzen. Mhm. Eta gero uh, osasunaren aldetik ere, ara, kutsadura, uraren kutsadura eta Uh, gauza ahaz, ahas txarra litaike. Mm-hmm. Hor, uh, bi kasu beraz uh, izan dira, hemen ezagutzen duguna eta bestea uh, Kreuz Eskualdean departamentoan, bai. departamentoan bai barkatu den uh, Vilorange errian. Mineralen ustiatze lanak uh, orokorrean, kezka bat sortzen du uh, Eskualdean eta orokorki, geroztagiago badira? Ebe, eh hordian, eh, eh, horiek biak izan dira mozionian, baina halari, aipatu dugu, uh, hirugarren bat, uh, dordonia eta, eta bien arteko uste dut uh, departamentuetan, uh, ez dena mozionian, baina nun ukana duten diadanik baimena. Mhm eta hori pasatu da buk jakin gabe. Horrek erran, haidu, beraz, uh, baimena dela eta, gero... Uh... Abe, uh, eh, baduzulaik uh, permisa uraren sekatzeko, baduzu gero uh, permisa ibiltzeko zure... Ara, kentzen aldo zuburretik gero, eh, eh, ez, da, ez da gelditzen permisa horren eldit ondotik, automatikoki bestia gaiten duzu, mm. maiten duzu laik. Mm. Mineralek eta metalaren eskaera zeinetakoa da merkatuan? Eh, bon, ordean, uh, biziki kario dira, presioak igan dira biziki, hortako dira doikabe uh, uh, berri horiek eh, galde egiten uh, gehiago ateratzen dira ez bakarik hemen, bon, mainan guk erraiten duguna metal aharo horiek badirela lurpian bezain bat badirela gure eh, eh, mugikor zaharretan eta elektroniko eh, ondarki detan. Eta sorlita izketela gehiago enpegu horiek berziklatzen uh, eh, lurpetik ateratzen baino. Zuen emozioan, azpimarratzen duzu bai justuki, urrea atxemaiteko adibidez, birzik lanetan ari beharko litaikela. Eta zeinetan hori posible litaike, beraz, sola eh, enpresak muntatzea horren egiteko adibidez? Uh, bai, bai, horrenike posible litaike. Baina, uh, zendako abiatzen diren uh, miaketetan uh, berziklatzeko partez, hori nik ez dut denperatzen. Mhm. Mozioan ere salatzen duzue, Zudmin eh, bezalako, beraz gure kasuan hemen, eh, kanbo eskualdean, eh, bezalako enpresek ez dutela legea segitzen, eh, zeinetan hor eh, aipatzen duzu hori? Ez dute, bon, informazio inaldetik bai biztan dena, asatzen eh, dira, adibidez hor, konsulta hori, mm -hmm. eh, ez norbaitek ikusi eh, webgune batian, nok bazakin mhm. nola egina zen uh, uh, ez dute ez dituzte biztanleak uh, abisatu. Mhm. ahal zen eta uste dut uh, batzutan pasatzen dela nehol jakin gabe. Gero ikusi ditugu ere uh, tuki batzutan, uh, bon, uh, hamar urtez uh, bildu dituzte uh, urrea edo beste uh, beste metal batzu, eh? eta gero, ebe, eh, eh, fini dute laik, dena usten dute denber. Mhm. eta, eta gero, kutsatua da hamarkaden, eh, ezakitzu bat, hamarkaden zat. Erra bezala, akitania berriko bilkuran atzo mozio bat izenpetu duzue, sozialistek, ezkerriko alderdi erradikalak eta berdeek, hemengo haute ere eh, salatu uh, dute, eh, kanboren uh, kasuan eta ameka erri horietan egiteko proiektua den urre meategia, uh, zein da ondoko et etapa prefetari beraz bidaliko du uh, rusetek, presidenteak, beraz eskualdeko presidenteak zuen uh, mozioa, e, gobernuari ere hoi hartzuna eginen dio e, mozio horrek? Eh, agian ba, agian ba, hori da, hori da helburu eta ikbat. Presioa emaitea beraz. Ara. Ados, Aliz Leizia Gezar, eskualdeko kontsilari berdea gurekin ginuen, mil eskerra Mil esker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin, oskal irratietan. 1万ドルか。 Utsumandokan astehuntan eh, Charles Bidegen zer den soi bat eta zer esten. Oiloa ez dute maten edo otrusa. Lapina ere ez, arranoa ere ez. Marikita tamburen ekeranen deike agote ezin zintzutiela etxiak nahi zutien lekien iaiki. Agotak noblen lurretan zuten bakarrik aukera etxe baten eraikitzeko. Etxe zaharenek lur guziak hartuazituzten. Eñaute txamendit kantakintza dela eta ama noiz aipagehian. Perria edatu zian, hegoaldeko eskualdun bat, zazpi urte pasatu ikartzelan, berriz Juliena entzinar deitua izan zela, eta eman zazkotela, hoita bat urte gehiago. Itxumandoka aste hartez zazpitan, hastizkenez lauetan. Itxumandoko! Adi musika emankizuna, hasteak gauetan bederatzietan, biziki maite isik larun bat gauetan aneketan eta ere ikande gauetan zazpietan oh, yeah! eta bai hasi nahi zerbait sentitzen barruan Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, azken lurama saloineko mintzaldietarik bat segituko dugu. Lekuko mozkinak, nun atxeman lemaren inguruan gomitatuak izan ziren Aitzol Mendiola, Iruña aldeko kontsumitzailen landare elkartekoa, Mirei Dui, Oberniatik etorritako eta hango arbra Kontsumitzaileen elkartekoa, Frank Laharrag angelun muntatzen ari den Otsokop izeneko kooperatifa proiektu eramailea, Andie Dubua Xistroak elkartekoa, eta Anlin Plantefeb departamentuko laborantxako poluan bio eta tokikoa jan sailaz arduratzen dena. Lekuko mozkinak nun atxeman, lemaren inguruan debatea joan den azaruan lugaman iragandena, segituko dugu, astezken agatxean behatziontan, euskal iratietan. Errepika, ortsegunean oren batian. Telebista putz, utz, hutz, hitz, hitz, Eta putz eman urtan bukatzen dago aurra tenorea zein Fite Pashaden, baina nezkezkatu eskatu bi arremen izango gira berdin bostetatik aintzina eta seiak arte. telebista utzi ratiapit eta hori balio duen lema izaiten alda zuen zaten zuleak. Biar zer izango den emankizunean aldiz, eh, momentuz ez da utziet eh, erraiten ala aktualitateak du egiten emankizuna bakizue, beraz biharko atxikitzen dut dena, eta horro itarazten utziet, ala ere gaurko saioa, gaurko kronika, gaurko elkarrizketa, biar tika eintzina entzuten alko duzila euskal irratiak puntu eus webgunean klik-klik eginez irratsaioak eta hitzetak biztan da seiak usko Iratietan.